Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Hindi nakikita ng pangkaraniwang mata, hindi may paliwanag ng pangkaraniwang kalaman. Nararamdaman mo lang, dapat bang paniwalaan? Magdasal na kayo. Papasok na tayo sa marim-marim na mundo. Kasama si Benji Felipe, kasindak-sindak sa Radyo 5 92.3 News FM. Linggo na naman ang gabi. Naririto na naman tayo sa pinakakasindak-sindak na programa sa FM Radio. Ako po si Benji Felipe, sumama na kayo. Papasukin natin ang mundo ng paranormal at supernatural world sa Daco Baron. Ngunit magdasal muna tayo para panatag ang ating paglalakbay. Diyos na nakila, gabayan niyo po kami at ipadama na kailangan may hawak ng aming mga buhay. Gamitin po ninyo ang aming programa sa ikalulugod lamang ninyo. Salamat sa patuloy na paggabay sa amin at sa pagkakalob ng araw-araw na biyaya. Gawin niyo pong instrumento ang aming programa para sa kabutihan ng lahat at patuloy ninyong ipadama na kayo ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng may kapangyarihan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng anak niyong si Jesus. Amen. ang mga dapat abangan ngayong gabi. Pampatalas ng guni-guni, buuin sa imahinasyon gamit ang inyong guni-guni kung ano ang imaheng nakapost sa kasindak-sindak Facebook page natin. Mukhang panakot na maskara, pero bunga ito ng paridolya. Ang pagbabalik ng teorya ni Eric von Daniken na tayo ay may lahing alien, sisimulang muli. Sino? Si Hermano Puli. At ano ang kasindak-sindak niyang kasaysayan? Abangan. Ang kwento ng police officer na dinukot daw ng extraterrestrials. Alamin. China, handang-handa na sa pag-clone ng tao. Makapamimili kung mamanahin lahat sa ama o sa ina ang katangian ng anak iuulat. Utak ng tao, ipipreserve muna ng 30 years at muling bubuhayin, ipaliliwanag. Ang misteryosong barkong lumulutang sa Japan, sinasabing siyang nagpalubog sa isang dosen ng mga barko at nang muling makita ang mga ito, patay na ang lahat ng crew. Ano ang hiwagang ito? tuklasin. Ang mga matatangkad na tao ay mas maikli ang buhay kaysa mas bansot, papaksain. Mas marami pa tayong sasagutin ngayon sa naiipong tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan at abangan ang inyong horoscope ngayong linggo. Sumama na kayo. Papasukin natin ang mundo ng paranormal at supernatural world sa Taco Paron. Hindi matapos-tapos ang tanong ukol sa UFO at alien beings mula sa marami nating tagapakinig. Kasi nga hindi rin masagot ng siyensya ng tuwiran ang bagay na ito. Kaya napakarami po nang nagnanais na ulitin natin ang paksa ukol sa aklat na isinulat ni Eric von Daniken, ang Charles of the Gods. Marami ring sususugan ito at ang landas ni Eric sa paksang ito ay may kinalaman sa aliens. Bakit si Eris ang pinili natin? Halos limang dekada na siyang nag-iikot sa buong mundo para imbestigahan ang lahat ng hindi may paliwanag na estruktura, mga artifacts, mga hindi may paliwanag na pagsabog, mga nakalibing na bangkay na tira hindi tao, mga mapa, sopistikadong baterya, computer astronomy, higanting paliparan at iba pang sinaunang palatandaan na may mataas na uri ng sibilisasyon ang planetang daigdig natin ang mga palatandaan ay iisa-isahin natin batay sa kanyang pagkakasulat pero dapat maunawa natin kung paano nga ba lumitaw sa kanyang pag-aaral na tunay na dinalaw ang mundo natin ng mga taga-ibang daigdig at kung bakit niya sinasabing ang lahi ng tao ngayon ay mula sa lahi ng mga alien na may mataas na uri ng talino kumpara sa dating mga Homo sapien. Isinulat niya ang aklat na ito noong 1967 at ipinarimbag ang unang edisyon noong 1968. Kaya sundan natin na ang panahong isinusulat niya ito ay wala pa tayong high-tech computers at wala pang robot na naglilibot sa planet Mars. Tinawag ni Eric Daniken ang sarili bilang matapang dahil isinulat niya ito sa kabila ng mga kritisismo. Tinawag niya ring matapang ang sino mang magbabasa nito. Tatawagin ko na ring matatapang kayo na handang makinig sa nilalaman ng kanyang utak. Karamihan daw sa mga sinuunang tao ay may itinuturing na Diyos kasi nakita nila ito na sakay ng kung ano-anong uri ng hayop na umaapoy mula sa kalawakan pababa sa lupa. Ang madalas na nababanggit, ang hayop na sinasakyan ay tila may pakpak na bakal o may mga paa na parang gulong. Sa kanyang pag-iimbestiga, may electric battery na. Libong taon na ang nakararaan may isang nilalang na ang kasuotan ay pang-astronaut na may platinum. Sa panahon wala pang ganitong uri ng metal. Wala pang computer pero may kwentada na ng hanggang 15 digits ang sinaunang mga tao. Nagtataka si Eric kung bakit ang mga Diyos na pinalalabas ng iba't ibang relihiyon sa mundo ay Diyos na malupit. May sandatang mapamuksa. Ito rin ang Diyos na nangangakong siya ay babalik sa ating daigdig. Hinahamon niya ang lahat ng pinuno ng mga relihiyon ng muling pag-aralan ang nakalipas na panahon at tuklasin ang tunay na pangyayari sa mga naganap sa ating mga ninuno. Tahasan niyang sinasabi na may space travel talagang naganap noong pamanglibong taon na ang nakararaan. Pero hindi tayo ang bumabiyahe patungo sa ibang planeta kundi sila, mga extraterrestrials. Silang bumabiyahe papunta sa planet Earth. Sila ang mga hindi alam kung saang planeta nang galing pero tiyak na may iniwang mahalagang bagay sa ating daigdig. Ang pinakamahalaga, sabi ni Eric, ang mismong lahi natin na nagmula sa kanila ang talino. Ang unang kabanata, may matatalinong nilalang nga ba sa kalawakan? Mahirap isipin na hindi nag-iisa ang sangkatauhan sa kalawakan Nag-uugat ang kaisipang ito dahil sa maraming tanong na unti-unti namang nasasagot. Kung gagamit tayo ng telescope sa isang observatory, makikita natin sa gabi ang dalawang milyong bituin sa malayong himpapawid. Ngunit ito ay isa lamang sa mga punpon ng bituin sa Milky Ways. Sa tantiya ng astronomer na si Harlow Shapley, mayroong 100 milyon na planeta na malapit sa atin. Sa hypothesis ng biochemist na si Stanley Miller, ang buhay ay maaaring umusbong sa ibang planeta maliban sa planetang Earth at posible na mas advanced ang civilization nila kaysa sa atin. Sinabi naman ni Wiley Lee, isang scientific writer, na ang bituin sa Milky Way ay maaaring umabot sa 30 billion. Tinatanggap ito ng mga astronomer sa kanilang haka-haka. May posibilidad na 180 million planets ang pwedeng pagkabuhay ng anumang nilalang. Pero kung ibababa natin ang bilang sa 10%, may natitira pang 1.8 million planets na maaaring may nabubuhay. Kung magiging konserbatibo tayo at iisipin natin 10% ng mga planetang ito ay merong mga Homo sapien. Ibig sabihin, merong 18,000 planets na may mga nabubuhay na Homo sapiens. Pero kung mas konserbatibo tayo at sabihin nating 1% lang talaga ang may buhay, baka meron pa rin 180 planets na mayroong nabubuhay maliban sa atin. Wala kasing duda na merong planeta na katulad na katulad ang kondisyon ng planet Earth. Merong atmospheric gases, may gravity na katulad sa daigdig, at may flora na katulad sa daigdig, at pwede rin merong fauna pero kailangan nga ba talagang maging katulad ng planet Earth para talaga magkaroon ng buhay? Ang alam natin sa mga research, hindi naman tama ang paniniwalang hindi kayang mabuhay kung walang tubig at hangin. Meron kasi mga buhay sa ating planeta na hindi naman nangangailangan ng oxygen. Ito yung tinatawag na anaerobic bacteria. Ang mga highly radioactive na tubig ay meron pa rin bakterya na nabubuhay dahil nakaka-adapt sila sa lason. Merong eksperimento ang biologist na si Dr. Sanford Siegel na itinulad niya ang atmospheric condition ng planetang Jupiter sa kanyang laboratorio at may nabuhay pa rin siyang bakterya. Hindi sila namatay sa ammonia, sa methane at sa hydrogen. Sa Bristol University, nag-eksperimento sina Dr. Howard Hinton at Dr. Blum, mga entomologist ng pinatuyong species ng insekto sa loob ng ilang oras sa kondisyong 100 degrees Celsius. Nang iahon nila ang mga insekto at ilubog sa liquid helium na buhay ang mga insekto. Meron ding mga bakterya na nabubuhay sa mga bulkan at kumakain ng mga bato. Ibig sabihin nito, hindi naman kailangan mabuhay sa kondisyon ng planet Earth lamang. Kung ganito ang ating susundang kaisipan, malaki ang posibilidad na may mga matatalinong nilalang na nabubuhay sa ibang planeta. Ang lason sa iba ay pagkain sa atin at ang lason sa atin ay bitamina sa iba. Ngunit ang ganitong pahayag ay itinuturing ng isang pantasya o tawagin nating utopia. Ngunit marami ang utopia sa buhay natin na ang akala ay hindi magkakatotoo pero dumarating ang realidad na pwede palang magkatotoo ang mga posibilidad noon. Sa mga pag-aaral, lumilitaw na ang daigdig natin ay nabuo 4 billion years ago. At sinasabi ng siyensya na ang tao ay nagsimulang mabuhay 1 million years ago. Ngunit ang pinag-uusapan lang ay mula 7,000 years of human history. Paano naman ang thousands of millions of years nakasaysayan ng universe. Kung ang talino ng tao ay umuusbong sa pagdaan ng panahon, umuusbong din ang talino ng nilalang sa ibang planeta na maaaring masigit pa ang kaalaman kaysa sa atin. Hindi pa lahat handang tanggapin ang bagay na ito. Ngunit alalahanin natin na daang taon na ang nakalilipas ng ideklarang ang daigdig natin ay patag lamang Walang naniniwala noon na ang daigdig natin ay umiinog sa araw. Ang akala noon ng mga tao, ang daigdig ang sentro ng lahat ng bagay sa kalawakan. Ngunit dumating ang panahon na tinanggap natin na tuldok lang tayo sa kalawakan. Bago natin alamin kung ano ang mangyayari sa kinabukasan, hindi ba't mas magandang tuklasin kung ano ang nakaraan sa pamamagitan ng pag-iimbestiga kung bakit may nakikitang Diyos noon na nangangako sila ibabalik sa ating daigdig. Mamaya, pag-uusapan natin ang mga nakitang Diyos na nakipag-usap sa ating mga ninuno. Samantala, narito muna ang ulat ukol sa siyensya at iba pa, ihahatid sa atin ni Dea. Matapos nating maging paksa ang tungkol sa extraterrestrials mula sa aklat ni Eric von Daniken, Balikan natin ang kwento ng isang police officer na taga United Kingdom 35 years ago. Si Police Officer Alan Godfrey ay nagkaroon ng close encounter sa isang UFO habang nagpapatrolya siya noong November 1980. Sakay ng patrol car ay bumabiyahe siya sa Burnley Road sa Todmorden. May mga nawawala kasing hayop noon at siya ang naatasang mag-imbestiga kung bakit. Sabi ni Godfrey, sa madaling araw nawawala ang mga hayop na hindi makitaan ng anumang senyales ng pagnanakaw. Noong pauwi na siya, galing sa pag-iimbestiga at inabot ng dilim sa daan, ay inakala niyang mababangga siya ng paparating na isang bus. Pero nang malapit na ang inaakala niyang bus, ay nakita niyang iyon pala isang napakalaking lumilipad na bagay na hugis bilog sa sobrang baba ng lipad nito, napapahilig ang mga halaman at yumayanig ang paligid. Pinabilis niya ang takbo ng sasakyan para tumakas at nang mapagtanto niyang wala na ang nakita niyang malaking flying saucer ay naisip niyang dapat mag-imbestiga siya bilang pulis. Nagbalik siya sa halamanan kung saan lumipad ang UFO. Doon niya nakita ang isang hugis bilog sa kalsada parang likha ng sunog ng kung anuman. Naramdaman niya ring may naninikit sa kanyang suot na boots ng kung anuman. At nang makabalik nga siya sa presinto, ay napagtanto niyang labing limang minuto pala siyang nawala sa kung saan. Hanggang nalaman niya na may isa pa palang police officer ang nagreport din na may nakakita ng nakasisilaw na asul na liwanag mula sa kalawakan sa gabing nakita ni Officer Godfrey ang UFO. May isa pang ulat mula sa isang saksing driver na bumabiyahe rin noon na nakakita rin ito ng kumikinang na puting pabilog na bagay na malayo sa kanya ng tatlong milya. Idinaan si Officer Godfrey sa hypnotic regression na nakitang siya ay dinala sa isang kakaibang silid na nakausap niyang isang may balbas na lalaki na ang pangalan ay Joseph. Kasama nito ang dalawang robot at inimbestigahan siya sa pamamagitan ng telepathic communication. Ito yung panahong sinasabi ni Officer Godfrey na tila nawala siya sa loob ng labing limang minuto noong ginagalugad ang lugar na nakita niya ang UFO. Samantala, inihayag ng Chief Executive ng Boy Alive na si Chu Xiaochun ang nangangasiwa ng human cloning sa China na anumang oras ay kaya na nilang lumikha ng isang tao na gayang-gaya sa kung kanino man igagaya. Mayroong large-scale cloning plan sa port of Tianjin si Chu at wala na raw problema sa prosesong ito kundi ang magiging galit na lamang ng publiko kung sakali. Ipinaliwanag ni Shu na ngayon ay walang katiyakan kung kaninong genes ang mamanahin ng magiging anak ng mag-asawa. Pero sa human cloning ay makakapili ang mag-asawa kung 100% ba na genes lang ng ama o 100% na sa ina o 50-50 ang hati. Mga hayop muna ang una nilang aasikasuhin sa cloning at tinatan siyang aabot sa isang milyong hayop sa isang taon ang kaya nilang likhain gamit ang kanilang pasilidad. Karamihan dito ay may baka na siyang pangunahing pangangailangan sa pagtataniman o sa pagkatay para sa karne nito. At ang kasunod nilang ikuklone ay ang mga pangkarerang kabayo at mga police dogs. Ang kumpanyang Boya Life ay kasosyo rin ng South Korea na naglalayo namang ibalik ang nabura na sa mundong mammoth. Nakakuha sila ng specimen ng mammoth sa Siberia, kaya ito ang pinag-aaralan kung paano maibabalik sa mundo ang buhay na masigante pang hayop na ito kaysa elepante. Ang kumpanya naman sa Los Angeles, California na Yume ay naglalayong manatiling buhay ang utak ng taong namatay na Iniisip nila na kaya itong buhayin muli kahit na nagka-freeze ng 30 taon. Hindi naman bago ang ideya na ito, pero sa Yume ay naghahangad sila na ibalik ang utak ng tao sa isang artificial body at umaasang mabubuhay ang utak ng mas mahabang panahon, kundi man habang panahon. Sabi ng founder ng Yume na si Josh Bucanegra, We will first collect extensive data on our members for years prior to their death via various apps we are developing. Hindi nila tiyak kung sa loob nga ba ng 30 years ay magagawa ng aparatos na kailangan para buhayin muli ang utak. Pero pipilitin daw nila na mabuo ito. Kaya nila iniisip na kayang manatiling buhay ng utak habang buhay ay dahil kapag may kaunting problema pa lamang ay eh mareresolba agad. Dahil ang katawan pala ng tao na paglalagyan nga ay artificial body lang naman. Sabi pa ni Bocanegra, as the brain ages, we will use nanotechnology to repair and improve cells. Samantala napatunayan sa pananaliksik ng mga dalubhasa na ang mga taong higit na matangkad ang sukat ay hindi nagtatagal ang buhay kumpara sa mga taong mas mahaba ang sukat. Sinabi ng scientists sa Scotland's University of Glasgow at sa Norway's University of Science and Technology na may koneksyon ng sukat ng tao sa haba o iksi ng buhay nito. Samantalang sa hayop, karaniwan na ang mas malaki ay mas mahaba ang buhay. Pero may ilang species ng hayop na kung mas malaki, mas maikli ang buhay kumpara sa mga maliliit na hayop. Ang elepante, anila ay higit na mahaba ang buhay kumpara sa kuneho. Pero ang asong St. Bernard na kay laki ng sukat ay mas maikli ang buhay kumpara sa maliit na Jack Russell. Sabi nila baka ito ay may kinalaman sa DNA ng bawat nilalang. Ang mas malaking nilalang ay may maliliit na telomeres, isang uri ito ng sustansya sa DNA. Ang may maliliit na telomeres ay may madaling tumanda ang katawan o magkasakit halimbawa ng cancer. Sabi ni Professor Pat Monaghan, Growing a bigger body means that cells have to divide more. As a result, telomeres become eroded faster and cells and tissues function less well as a result. The reason why the bigger individuals have shorter telomeres might also be related to increased DNA damage due to growing faster. Being big can have advantages, of course, but this study shows that it can also have costs. ayon pa sa profesora. Sa nais magnegosyo, sa tamang paraan lumugar, i-text ang pangalan at address sa 0920-903-0601. Ito ang Royal Business Club. Marami ang hindi natakot sumubo kaya ngayon ay umasenso na sila. Huwag na kayong matras kung gusto ninyong umunlad. Ang kasama namin si Benedict Agabao ang bahalang mag-seminar sa inyo. I-text ang pangalan at location. Hindi naman eksaktong address. Location lang po para madaling pagsamahin ang mga lugar kung saan magsiseminar si Benedict Agabao. 0920-903-0601. May nakikita ba kayong multo? May nararamdaman ba kayong sumasanim sa inyo ng Espiritu? Mayroon ba kayong kahilahilakbot na panaginip? Nakatanaw na ba kayo ng UFO? Kung inakala niyo may duwende o maligno sa bahay niyo, ilike ang aming Facebook page, Kasindak da Sindak, at doon ay pwede kayong magkwento ng inyong karnasang nakasisindak. Walang iwanan. Sama-sama lang tayo. Pikit mata nating aarokin ang lalim ng inyong naiengkwentrong kasindak. Sindak. Pagbabalik pa ang kasindak-sindak, marami pa tayong pag-uusapan. Diyan lamang po kayo. Taliskis kasi ni mo'y alas Kapag lumingkis siya'y gutom na ahas Dila niya'y matatalas Sasakmalin ka kapag ika'y nagpumiglas natin itong nakaraang buwan ang tungkol sa mga ghost ships na hindi matapos-tapos ang hiwagang dulot sa mga nakakasaksi. Ang Kaluki ay multong barko sa Chile. Ang SSS Valencia ay lumubog noong 1906 sa British Columbia. Makalipas ang limang buwan, nakita ng mga isda ang balsa na merong sakay na walong kalansay. Ang Orang Medan ay Dutch vessel noong 1947 humingi ng saklolo nang dumating ang rescue. Nakita ang loob ng barko. Lahat ng sakay wala na buhay, maging ang mga sakay na aso'y patay na. At lahat ng mukha ng mga pasahero halatang nasintak sa isang pangyayari. Ang tanyag na ghost ship sa Eastern Seaboard ay Carol A. Deering sa North Carolina noong 1921 na wala nang hindi alam kung bakit at ang debateng lumitaw Dumaan sa Bermuda Triangle ang barko at hinigop ang lahat ng mga sakay nito. Isa sa sikat na real-life ghost ship ay ang Baikimo, isang cargo steamer na inabandona. Nagkaroon ng kasintak-sindak na kwento dahil may mga nakakakitang ang mga kaluluwa ng namatay na Eskimo ay nakatira na sa barko. Minsan ay nawawala at minsan ay lumulutang sa nagiyalong dagat noong 1775 ang barkong Herald ay sumaklolo sa Octavius sa Greenland. Nakita nilang may mga kumakaway at humihingi ng tulong nang lapitan nila. Lumantad ang nagyayalong bangkay at wala ni isang buhay sa loob ng barko. Ang fishing at cutter boat na Yoyita ay natagpo ang abandonado sa South Pacific noong 1955. Walang nakitang anumang bakas ng mga pasahero. Ang Lady Labiban ay may kasiyahan at nagselos ang chief mate. Ibinangga niya ang barko sa Goodwin Sands at lumubog ito. Ngunit nakitang muli na naglalayag ng mga taong 1798, 1848 at 1898. Huling nagpakita ang Lady Labiban noong February 13, 1998 sa anniversary ng paglubog nito. Nakita namang palutang-lutang noong 1872 ang barkong Mary Celeste sa Atlantic Ocean ng silipin ng mga otoridad. Nasa seaworthy condition at kumpleto ang pagkain bound sa storage pero ang logbook, lifeboats at lahat ng sakay wala na. May teoryang sila'y kinidap ng aliens. Sikat na sikat ang ghost ship na Flying Dutchman. Lumubog ang barko dahil sa bagyo pero nakikita pa rin ang patuloy na nagsisikap hanggang ngayon ang kapitan nito na si Van der Dutchen na tumuwid sa Cape of Good Hope makalipas ang mahaba na rin panahon. Patay na siya at ang kanyang crew. Sa ating kasalukuyang panahon, may bagong kwento ng ganito ring misteryo. Isang dosen ang sasakyang pandagat ang pawang hinigo sa karagatan na tulang na buhay na crew. Ito ang misteryong bumabalot sa Japan itong nagdaang linggo. Kasindak-sindak ang kwento ng ilang saksi na may misteryosong barko kasing bigla na lamang lumilitaw sa karagatan malapit sa mga nangawalang vessels nitong buwan ng Oktubre. Ito ngayon ang iniimbestiga ng otoridad sa Japan. Bakit ay bumabalik ng mga barko? Labing isang barko na mula sa laot ang nakitang walang sira at muling lumapag sa dalampasigan. Pero patay ang mga sakay. Ang palatandaan na nakita, lumubog ito ng matagal-tagal na panahon bago lumitaw at nagbalik sa dalampasigan. Sabi ng otoridad, ang iba ay mula sa North Korea sapagkat ang mga vessels ay may Korean writing at ang isang nakitang pasahero ay may suot na damit na may letrang Korean. Walang may sagot sa misteryo nito ang otoridad sa Japan. Sagutin muna natin ang mga tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan. Sabi ni Clark Tibaras ang piano, bakit ako po yung madalas na pinagpaparamdaman ng tamawo? o yung inkanto sa boarding house. Dalaw po sila nung isa, puti at bata po yung isa naman na itim at may katanda na. Sana may topic niyo ang pinagmula ng Illuminati at ano ang ginagawa ng secret society nila para malaman ng buong mundo, pati yung ginagawa ng Santo Papa na isa rin member ng Illuminati. Ito ay uh, tinalakay na natin nung nakaraan. Pero ang tungkol sa sinasabi mong nagpaparamdam na tamawo, ngayon ko lang po narinig ang salitang tamawo. Kung ito man ay inkanto sa inyong boarding house, abay, dapat siguro sa iyo, Clark, eh, mag-private ah, message ka kung handa kang magsagawa kami ng uh, investigasyon sa inyong lugar sabi naman nito na, Sir Bench, itago niyo na lang po ko sa pangalang Magmar D. Tanong ko lang about sa panaginip ko. Tinawag ako sa isang entablado at maraming taong nanonood na para bang guest ako doon. Nung tinawag ako, naghiyawan po yung mga tao. Pero yung pangalan na binanggit ay yung pangalan na ginamit ko, hindi yung totoo kong pangalan. Nung nagsalita ako sa entablado, ang tanging mga sinasabi ko lang ay mga tungkol sa art at binibigyan ko sila ng tips sa art habang kinakabahan po ako na nasa stage. Pero masaya naman ako na nandun po ako. Ano po kayang ibig sabihin nun, ma'am, sir? More power sa kasindak-sindak. Sana po ay magkaroon din kayo ng Sabado na puro tanong at panaginip lang po, no? Ang topic po para mabawasan ang napakaraming tanong sa panaginip. O nga, sobrang daming tanong talaga, no? Um, yung panaginip mo, sa, ang panaginip ng ating listener, no? Ay nangangahulugan na ang pakiramdam mo ay ang mundo ay nagre-revolve around you, no? So, kailangan mong bigyang pansin at o bigyang atensyon ang lahat ng ginagawa mong aksyon. Sabi naman ni Ian Bukal, hello kasindak-sindak. First time po palang makisali. Dati po kasi na-engage ako sa pagpa-practice ng astral projection. Habang nagpa-practice po ako ng ganun, kasabay po nun ang pagiging mas vibrant ng panaginip ko. Malinaw na po sila na hindi na madaling ibukod sa normal o kung ano man ang tamang term. Sa kalagitnaan po kasi ng aking panaginip, na-realize ko po kasi na nananaginip ako. Well, hindi ako yung naging excited. I calmed myself para hindi po ako magising. Nasa amin po ako noon. The place was kinda different, pero parehas pa rin. Naglalakad ako and suddenly a strong wind blew me. Siyempre, I tried to fight against the wind. Panaginip ko yon. Dapat full control ako, lalo na't aware ako. Bakit nililipad lang ako ng hangin? Nakatingin ako sa langit. Tapos yung mga ulap, mabilis, nakita ko rin po yung kamay ko sa nakataas na parang may inaabot um, this thing happened last year. Yung panaginip ko kasi na yun, it's very different. I just want to share sa mga listeners. Baka po may bago na naman akong malaman kapag nasagot. Well, iyan yung panaginip mo naman kasi eh, may level of consciousness ka na dun sa yung panaginip, ba? Diba? So, ang mapapayo lang namin ay mas mas kilalanin mo pa yung sarili mo para alam mo talaga kung kailan at hindi mo kukontrolin yung sarili mo habang nananaginip. Siguro, ang tip lang namin sa iyo, try mo pang magbasa ng mga books about the astral projection para mas makilala mo pa yung sarili mo at hindi ka na matakot o mag-worry kung bakit ganito na yung lugar o yung eksena sa iyong panaginip. Sabi ni Mokoro Ronel, isishare ko lang yung aksidente na ko ng anak ko na bagong finish lang yung bahay nila sa Concepcion Tarlac hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ito. Kayo na nga po ang umusga. Na, ah, pati nga din kung ano bang itsura ng pinapakita niya niya na sa ano Concepcion Tarlac mm-hmm. may bahay na pinagagawa na sa finishing stage Ayun. daw. Hmm. Dark. Pero may mukha eh. Ah, parang ET, no? Mm-hmm. Pero yan eh, maliwanag na paridolya yan. Kasi... Posible may ano eh, maaano yan ay kanto ng isang uh, bahagi ng bahay. Maraming lumilitaw, no? nakakatuwa. No? Ako, ang nakikita ko ngayon ay iba't ibang uri ng muka. No? Iharap mo sa akin gusto. Marami, napakarami ako nakikita ng iba't ibang uri ng muka. Pero ito'y paridolya lamang. No? Para sa aking paredola ano lang ito dahil maraming hugis dahil yung pintura hindi masyado maayos yung pagkakagawa. Basahin ko lang yung sinabi ni Kuhay Bryce Singson. Totoo po siguro yung lahat ng bagay ay nandito na sa paligid natin, hindi nga lang nakikita. Minsan nga may mga bagay na hindi ko nakuha eh nasa panaginip ko lang po siguro. Ang unang dapat na makita ay uh, ang Diyos. Totoo ang Diyos kung totoo ang mga layunin natin na hanapin siya. More power sa inyong programa. Thanks pa rin sa pagbabasa. Dito lang po ako palaging sumusubaybay sa kasindak-sindak. Thank you, Bryce. Tanong naman ni Ken Aquino, mga kapatid, tanong ko lang po yung panaginip ko na lumindol daw po sa lugar namin. Tapos lumakas o malakas na dumapa po kami ng nanay ko sa may tabi dahil marami pong bumabagsak ng mga bato nung huminto yung lindol. May lumitaw po ng maliliit na kulay green sa aking unahan. Doon gumaan po yung aking pakiramdam. Ano po kayang ibig sabihin ng aking panaginip? Pakibati po lahat ng mga nakasmile. Well, Ken, yung panaginip mo ay nangangahulugan na ikaw ay nakararanas marahil ngayon ng major shake-up, no? Na sa tingin mo, parang nakukulangan ka na ng pundasyon para sa iyong sarili. So, hinahalik din ng dream mo, ibig sabihin dito yung pagiging insecure mo, yung mga takot mo, at yung sa tingin mo na hindi ka na nakakatulong sa kapwa. So, ang tanong ko sa iyo ngayon, Ken, may mga bumabagabag ba sa iyong isipan na sa tingin mo ikaw ang may kasalanan? no? So, kung nabanggit mo na dumapa kayo ng nanay mo sa sa lindol na nabanggit mo, no? Baka maaari mong ma-overcome itong mga problemang ito. So, ikaw lang ang makakasuri nito, Ken. Sabi ni Neil Joseph Magbanwa, good evening kasindak-sindak, long time listener niyo ako. What if gawing uh, sentro ng Pilipinas ang Mindanao? Mababawasan kaya ang traffic sa Metro Manila? Oo naman, decentralization ang tawag dyan eh. Sa, uh, tama ka sa obserbasyon mo, Neil, no? Mas malaki ang uh, isla ng Mindanao kumpara sa isla ng Luzon. Salamat sa iyong pagsubaybay. Sabi ni Kaneki Ken, good evening Kuya Bench. Ako po si Arman Nico Flores, taga Paranaque. Solid fan niyo po ako. Pakitopic naman po yung floating city sa China. Sana ay mabasa ninyo ito. Thank you and more power. Sabi naman ng uh, si Loner Pat, ano pong ibig sabihin sa panaginip na nalulunod po ako? Thank you. Okay, Pat, indikasyon ng pagkalunod sa panaginip na marahil na overwhelm ka na sa emosyong nararanasan mo sa iyong waking life. Ibig sabihin, may mga naitatago kang saloobin na ayaw mo nang ilabas ngayon pero hanggang ngayon eh binabalik-balikan ka, no? It keeps on haunting you. Baka kailangan mong magdiskubre ng iyong subconscious thoughts. So, kailangan mong kilalanin pa yung sarili mo, mas maging open mag-open ka pa sa mga kaibigan mo ng iyong mga hinaing sa buhay. So, mas maganda nagiging open ka sa iyong malapit na kaibigan no? para mailabas mo yung uh, ah, saloobin mo at hindi mo makimkim. Kasi pag kinimkim, mas masama. Sabi ni Asutila Amang Mayong, kaya ba nating lumutang sa ere? May nakagawa na ba noon yung tao lumutang sa ere? Merong tinatawag Levitate. na levitation pero ito ay pinapractice sa India at sa ibang bansang may Buddhism. Pero yung talagang taong parang nakakalipad, may gamit na aparato yon. O kaya yung mga nag-air diving. Sabi ni Armand Dolon, Sir Bench, pakitopic po ang kung totoong may anghel na bumababa pa rin po dito sa planeta natin. Sana ay mabasa po ninyo ito more power sa inyong program. Okay, sige, the topic natin yan. Si uh, Rostom Magno, good evening kasindak-sindak. Aswa lang po yung dream ko na may mga calendar sa bawat panaginip ko. Ano po kaya ang ibig sabihin nito? Pakitopic din po ang Mormonism. Listener Listener po ako, si Rustom Magno, simula mag-umpisa ang kasindak-sindak. Pakibati po si Darren Beating, birthday po niya ngayon. Hashtag kasindak-sindak. Happy birthday, Rostom. Yung panaginip mo tungkol sa kalendaryo ay nagre-representa sa paglipas lamang ng oras at panahon o yung mga nagdaang events na iyong naranasan sa waking life, no? Ibig sabihin, isang reminder din ito na baka may mga espesyal na pagtitipon, appointment o importanteng araw sa iyong waking life na kailangan mong alalahanin sa ngayon. Si Joshua Biray naman, good evening po Miss Daya Sir Benji. Tanong ko lang, kung dadaan mo na sa lucid dream, Next is sleep paralysis bago makapag-astral projection. Ganun ang nangyari sa akin. Pero pagdating sa astral travel ko, hindi natutuloy. Mahirap humipo, humipo na sa katawan. Teka muna, pinagsama-sama mo, ah, Joshua. Ang lucid dreaming, kaya mo kontrolin yung dream. May sense. Yung sleep paralysis, hindi mo magagalaw ang katawan mo na wala ng sense, no? Yung astral projection, posibleng mangyari yan. Pero yung astral travel, hindi kaluluwa ang nagtatravel, no? Hindi humihiwala yung kaluluwa sa katawan. Kasi once na humiwala ang kaluluwa sa katawan, ang tawag dyan ay out-of-body experience. Normally, namamatay ang tao pagkaganoon. Kilala niyo ba si Hermano Puli? Dapat nating malaman ang kasindak-sindak niyang kasaysayan. Mula sa panulat ni Eric Ramos. Nobyembre 3, 1841, si Apolinario de la Cruz, mas kilala bilang Hermano Puli, ay isusuko ng ilang kalalakihan kay Teniente Coronel Joaquin Huet, ang malupit na acting governor ng Tayabas Province. Kinabukasan nun, sinimulan ang mormorong paglilitis sa kanya. Suriin natin si Pule, ang kwento ng kanyang buhay mula sa pagkabata sa bayan ng Lukban bilang isang matalino at madasaling panganay na anak na maagang namulat sa pagka mababang uri ng mga Indio sa lipunan ng Pilipinas sa siglo XIX. Sa edad na 18 anyos, isa na siyang ganap na binata na mahusay umawit ng pasyong mahal at mangaral ng Biblia. Itinatag niya ang Cofradia de San Jose, isang religious brotherhood, sa tulong ng mga magulang at dalawang kapatid na lalaki. Sa ilalim ng kanyang marubdob na pamumuno, mabilis na lumago ang kapatiran at kumalat sa karatig bayang Laguna, Batangas at Cavite. Bandang 1835 lumuwas siya ng Maynila upang payabungin pa ang kanyang pananampalataya. Nagtrabaho siya bilang katulong sa ospital ng San Juan de Dios at nagsilbing daan ito para maging isa siyang donado lay brother sa kapatiran ng ospital. Sa mga araw na wala siyang pasok, nangangalap siya sa iba't ibang sulok ng Maynila at nangangalap ng mga kasapi para sa kofradiya kasama ang kanyang tapat na labandera na si Hermana Lina habang pinatatakbo ng kanyang kanang kamay na si Hermano Octavio ang kofradiya sa Lukbang, Quezon. Magkakaroon ng dalawang importanteng alagad sa Maynila. Sina Padre Seriaco de los Santos, isang Pilipinong paring sikular, at si Don Domingo Rojas, isang mayamang insulare at negosyante. Mga bandang 1840 ay nagsisimula ang panunupil ng simbahan sa Kofradia sa Lukban. Mabibigo si Pule na makakuha ng opisyal na pagkilala para sa Kofradia na kanyang tinatag na samahan at sa huli, siya pa'y nahatulan bilang ex-komunikado. Lumikas ang Kofradia papuntang Mahalhay, Laguna at doon muna nagkuta at natanggal sa trabaho sa ospital si Hermano Pule. Tumakas siya papunta sa Laguna Bay at kinatampo niya ang isang leader ng Cofradia. Mula doon ay nagmarcha sila papunta sa San Pablo, Tiaong at Sariara hanggang sa Isabang. Dumami sila ng dumami, libo-libo ang nabuo at naging ganap na isang insurreksyon laban sa gobyerno ng Kastila ang kanyang samahan. Ngunit magagapi nila ang unang pwersa na ipinadala ng gobyerno at pupugutan pa ng ulo ang alkalde mayor lumipat sila sa Alitao sa paanan ng bundok Banahaw. Doon ay lalong lumaki ang kanilang insurreksyon. Mas malaking hukbo ang sumugod sa kanila sa wakas. Nagapi ang kofradiya at maraming miyembro ang namatay at aresto. Nakataka si Kuli pero ipinagkanuyo siya ng mga kapwa Indio at isinuko kay Tenyente Huwet sa kanyang paglilitis na hatulan si Pule ng kamatayan. Binaril ng mga gwardya sibil pagkatapos ay hinati, hati ang kanyang katawan, ang uloy itinusok sa kawayan at ibinandera sa plaza ng Tayabas para siya ay huwag pamarisan. Subaybayan natin ang kasaysayang ito upang lubos na maunawaan ng pananampalataya ay hindi nakabatay sa kung sino ang namumuno sa simbahan o isang kongregasyon. Dahil ang pananampalataya ay mula sa puso ng tao at ito ang pinakamalakas na kapangyarihang magdadala sa kanyang kapalaran saan man. Sa susunod na kabanata, umpisahan natin ang buhay ni Hermano Puli, ang simula ng kanyang pakikipagsapalaran. Abangan sa susunod na linggo. Narito na ang ikalawang kabanata ng tinatalakay nating aklat ni Eric von Daniken na Chariots of the Gods. Bakit may nakikitang Diyos noon ang sinuon ang mga tao at nangangako ang mga Diyos na ito na sila ibabalik sa ating daigdig? Kapangasan mang sabihin pero nasa isip ni Eric von Daniken ngayon na hindi imposible ng space travel ng isang sasakyang kasinlaki ng barko ay magkatotoo sa kalawakan. Sabi niya, ang gasolina kapag bumabiyahe na sa Kalawakan. Ang higanting sasakyan ay mapapalitan ng electromagnetic radiation at sing bilis ng pagsirit ng ilaw ang sirit ng propulsive jet na malilikha ng tao. Ang paliwanag ni Daniken, sundan natin ang teorya ni Albert Einstein na The Theory of Relativity. Kung matutuloy ang biyahe ng malabarkong sasakyang panghimpapawid, ang kanyang tandya ang sampung taong biyahe sa kalawakan ay katumbas na ng 108 years sa oras ng planet Earth. Ibig sabihin, mas mabagal ang takbo ng oras habang nasa biyahe. Sa makatuwid, mabagal din ang pagtanda ng edad ng mga astronaut na sakay nito. Binabaliktad niya ang mga pangyayari para higit na maunawaan ng kanyang mambabasa ang nais niyang ipahiwatig ukol sa mga sinyales sa mga drawing ng sinaunang tao sa atin. Mga nakaukit sa bato, sa kung saan saan dako ng mundo na nagpapakita na may mga tagaibang planeta nga na nagtungo sa atin. Space travelers na napadaan sa planet Earth at nang masumpungan ng mga tao ay itinuro ang bagong uri ng kagamitan at ibang uri ng sibilisasyon na mayroon sila. At posibleng nag-iwan sila ng kanilang lahi sa tao para tumalino ang ating DNA at malikha ang tayo ngayon Tayong sinasabi niyang mula sa lahi ng alien beings kumpara sa utak ng homo sapiens na ating mga ninuno. Kung matagumpay na nakalapag ang sasakyang sinasabi niya na likha ng tao sa isang planetang hawig ang kapaligiran sa planet Earth, malamang na magulantang ang mga makakakita na taga roon. Sila ay may mga pana o palakol na gawa sa bato at kahoy, nakabahag, huhuli ng mga hayop sa kakinakain. Nakatira sila sa mga kuweba at payak na paiyak ang pamumuhay. Mabibigla sila sa pagdating ng higanting sasakyang ang lakas ng tunog at umaapoy ang buntot. Mapapayuko sila, kundi man mapapaluhod kapag lumabas mula sa sasakyan ang mga astronaut natin na kasuot ng helmet. May dalang laser guns at nagpaputok muna bilang babala na walang kikilos ng masama baka nga isipin ng mga masusumpungan ng ating mga astronaut sa ibang planeta na mga nilalang na tunay ang kanilang sinasambang bituin o araw. Nagpadala ito ng kinatawan dahil may nais ibigay na mensahe. Baka raw may isa namang pinuno na maglalakas loob na lumapit sa astronaut at sumenyas ng friendly gesture. Mauunawaan ito ng ating mga astronaut dahil may computer program na siyang dala para madaling maunawa ng gesture ng anumang uri ng nilalang sa kalawakan. Dito mabubuo ang kapatiran dahil nais ng astronaut na ituro sa kanila ang uri ng talino na mayroon tayo. Nais ng astronaut na bigyan sila ng kaalaman sa pagsasaka, pagtatayo ng bahay at gusali at iba pang modernong kaalaman. Ituturing ng mga nilalang na ang astronaut ay Diyos dahil sa umaapoy na sasakyan ang itsura ay higanting insekto. May sandatang parang magic ang lakas at sumusunog ng bawat tamaan. May kakaibang gamit gaya ng laptop, computer at higit sa lahat, mas kanais-nais ang itsura kumpara sa kanila. Ipahihiwatig ng astronaut na babalik sila sa hindi malayong panahon para makita kung ano ang susunod na magaganap sa henerasyon ng ini-explore nilang planeta. Bago umalis, maaaring magiwan sila ng punla sa ilang kababaihan para lalong tumalino ang mga naabutin nilang lahi sa pagkakaroon ng anak mula sa lahi ng tao. Pag-alis ng sasakyang umaapoy ng mga astronaut ay magsisimula na ang mga marurunong mag-drawing sa kanila na magpinta sa mga bato o dingding ng kuweba sa lahat ng kanilang nasaksihan. May sasakyang parang insekto na umaapoy ang buntot at ang pakpak ay bakal ang sakay na Diyos ay kakaiba ang itsura at nangakong babalik sa kanila sa darating na panahon. Ito ngayon ang lalaganap na kwento sa kanilang salin lahi kaya naghihintay sila araw-araw sa pagbabalik ng mga Diyos na nasaksihan ng kanilang kanununuan. Habang hinihintay ang pagbabalik ng Diyos, na nakita nilang may helmet at may armas na malakas, unti-unti nilang inaaral ang mga naituro ng astronauts sa abot ng kanilang makakaya para tumaas din ang uri ng kanilang sibilisasyon. Sa mga marurunong magsulat sa kanila, ikukwento sa mga panulat ang lahat na nasaksihan. Pero interpretasyon ito batay sa kanilang orientation kung ano ang Diyos, ano ang mayroon sa bituin, sa araw at kalawakan. Dahil hindi nila alam ang ibig sabihin ng astronaut, Diyos o anghel ang tawag nila sa mga ito dahil wala silang alam sa spaceship. Ang tawag nila rito ay higanting insekto o halimaw na umaapoy. Ang dating tinitingan ng Diyos sa kalawakan na walang figura ay nagkaroon ngayon ng buong-buong imahe sa kanila dahil may saksi sa pagdating ng Diyos sa kanilang planeta sa katauhan ng mga astronauts mula sa planetang daigdig. Ang anumang may iwan ng astronaut sa kanilang planeta, gaya ng lumang battery ng laptop, charger, cellphone na sira at iba pang gadgets ay magiging katibayan at ang posibleng pinakamahalagang artifact nila para ipakita sa salin lahi na totoong may Diyos at nag-iwan ng physical evidence ay kung may mamatay na astronaut at doon na lamang ilibing ng kanilang mga kasamahan. Ituturing nilang parang santo ang bangkay at kanilang ipipreserve. Ganito halos ang mga ebidensyang naiwan ng mga sinaunang space travelers na napadako sa planet Earth, sabi ni Eric von Daniken. Ang sophisticated batteries na natagpuan noong pang nasa Bronze Age ang planet Earth, ang thousand-year-old space navigation charts, ang computer astronomy na natutunan ng mga Inca at Egyptians mula sa space travelers, ang mapa na nahukay sa Antarctica at nagsasabing ito'y tumutukoy sa eksaktong sukat ng mapa ng daigdig na kaya lamang magawa dahil sa aerial survey ng ibig sabihin na yung may spaceship na noon na nagamit ang sinuunang tao at ang giganting spaceport na nasa Andes na ginamit na paliparan ng spacecraft ng aliens sa paglapag at pag-alis sa planetang daigdig. Sa susunod na linggo, isa-isa nating papaksayin ang mga ebidensyang ito mula sa sinuunang panahon. Abangan. Ibigay natin ang horoscope ngayong linggo. Narito na ang horoscope para sa linggong ito sa Aries. March 21 hanggang April 19. Magplano ng isang day trip o dumalo sa isang trade show o retreat. Makatutulong ito upang mas mapagdesisyonan mo ng tama ang mga isyong kinahaharap. Magiging emosyonal ang linggong ito, kaya piliting huwag magpaapekto ng todo. Ang anumang argumento ay walang patutunguhan kung parehong magiging ma-pride. Taurus April 20 hanggang May 20 Bigyang oras ang anumang gawain sa tahanan. Madadali ang lutasin ng bagay kung gagamitin ang nakaraang karanasan sa buhay. Ang pakikipag-usap sa kapareha o malapit na tao ay mag-uudyok para maging sensitibo pa sa sitwasyon. Huwag gumastos kung material na bagay ang paglalaanan. Gemini, May 21 hanggang June 20, posibleng mawala sa kontrol ang napagplanuhan kung marami ang makikihalubilo magbubunga lang ng pagkadismaya kung aasa sa kapwa. Pakinggan ang tibok ng puso at huwag ang sinasabi ng ibang tao. Kung may gusto, ipakita na kaya mo itong tuparin. Cancer, June 21 hanggang July 22. Kumalap na mga kakaibang bagay, pero huwag magdala o huwag madala sa maling akala. Magiging kapakipakinabang ang biyahe kung magdadala ng positibong imahe. Subukang magtipid sa pagbili ng mga panregalo ngayong taon. Iwasang paghaluin ang negosyo at pagpapakasarap bago matapos ang linggong ito. Huwag panghinaan ng loob at habaan pa ang pasensya. Leo, July 23 hanggang August 22. Gawin ang nararapat at mapapansin ang angking galing bago matapos ang taong ito. Huwag magpaapekto sa mga bagay na alam mong makasisira sa iyong plano makabubuting magplano ng bakasyon sa paparating na weekend. Ang pagbabagong anyo ay magdadala ng karisma na posibleng pagsimulan ng romansa. Virgo August 23 hanggang September 22, mahihirapang lutasin ang anumang problema sa tahanan. Magsisimula ang argumento kung paiba-iba ang prinsipyo. Matutong makipag-ayos bago lalong gumulo ang samahan magtapat sa kapareha ng totoong nararamdaman at magreresulta ito ng pagiging malapit ninyo sa isa't isa. Gamitin ang isip para makaiwas sa hindi lohikal na pagtatalo. Magplano ng get-together sa mga libreng oras. Libra, September 23 hanggang October 22 makihalubilo sa pamilya o mga kaibigan. Magiging inspirasyon ang pagbabakasyon upang matapos ang napurnadang proyekto o negosyo pag-usapan na ng maaga ang plano sa paparating na bagong taon kasama ang kapareha. Bawasan ang pamimili ng mga bagay na hindi pa lubusang kailangan. Huwag mag-exaggerate. Tapusin ang mga gawain upang hindi makarinig ng kritisismo. Scorpio October 23 hanggang November 21, ibahagi ang mga malilikhaing ideya at mabibigyan ka ng suporta upang matupad ang mga mithiin. Emosyonal ang pagtatagpo sa ilang miyembro ng pamilya. Manatilihing positibo ang pagtanggap sa kamalian, ni Numan. Pakiramdaman ang bugso ng damdamin sa pakikipag-usap sa mga nakaalitang kaibigan o katrabaho. Sagittarius November 22 hanggang December 21, ang inaasahang pagbabago ay magreresulta sa pagkakaroon ng lakas ng loob upang matupad ang pangarap. Mas matatapos agad ang paghihirap kung magtutulungan kayo ng kapareha. Mamuhay ng aktibo sa mga pakikipagsosyalan at physical activities. Kunin lahat ng impormasyong nararapat sa dokumentong inaayos magkaroon ng pamimilian bago magdesisyon. Makatutulong ito upang makaiwas sa pagsisisi. Capricorn, December 22 hanggang January 19, tanggapin ang pagkakamali at ipagpatuloy na lang ang nasimula na. Mas makabubuting maging mahinahon kapag na-delay ang anumang biyahe o last-minute changes. May maiisip na magandang ideya para makatulong sa pagdedesisyon sa personal at, at profesional na posisyon sa buhay simula ng diskurso kasama ang kapareha, ngunit maging mahinahong tanggapin ang anumang masasambit. Sorpresahin ang minamahal. Aquarius January 20 hanggang February 18, magkakaroon ng iba't ibang opinyon kaya posibleng mahirapan sa pagdedesisyon. Ang pagbabagong tunay ang tutulong sa iyo sa minimithing kalayaan. Makipag-ayos sa nakaalitang miyembro ng pamilya, kaibigan, katrabaho, kaeskwela o anak. Diretsahang sabihin ang nais upang hindi pagsimula ng tampuhan ang pakikipagbalikan sa isang tao sa nakaraan ay magbubukas sa iyo ng bagong direksyon sa hinaharap. At Pisces, February 19 hanggang March 20, may kasabihan na talk is cheap pero kung hindi mo susundin ang napangakuan, asahan na ang kritisismong hindi mo ninanais. Tapusin ang mga nakaambang na proyekto o gawain sa eskwela. Dapat wala nang iisipin sa bagong taon. I-update ang anumang investment o legal na usapin sa linggong ito. Maging makatotohanan kung nais makatulong sa kapwa. paridorya paridorya nilang kapos sa ating Facebook page, nabuo na ba sa inyong guni-guni kung anong bunga ito na pinagbiyak? Ipopost na namin mamaya-maya lamang ang sagot, abangan. Naubos na naman po ang ating oras. Muli pinapasalamatan ko ang lahat ng sumusubaybay sa ating programang Kasindak-Sindak. Maraming maraming salamat. At uh, papasalamatan ko rin ang kasama natin si Georgian Meliana, Edson Santelises, Mia Bugarin, Jessica David, at si Derek Adjo. Ako po si Benji Felipe, nagsasabing patuloy tayong magdasal upang pagpalain ng Panginoon. Maraming salamat din kay Colonel Lito de la Cruz, kay Miss Ana Manansala, Harold Heidi at Jaden Bangit. Ang bandang Plitora na laging sumusuporta sa ating programa, lalo na si Ferdy Gomez. Kay Paring Bodjo at Maring Marzamulawin, maraming maraming salamat. Hanggang sa susunod na kasintak-sintak na linggong muli dito sa pinakakasintak-sintak na programa sa FM Radio. la la